Pokoja dobr vám spod pokojných vysokých tatier. Praje brat Pavel, pretože vysoké Tatry sú, keď je slniečko, pekné počasie, joj, tam je rušno, ako na Václaváku na Štrbskom plese. A ja som tu v takom závetri po Tatranskom, pred chvíľou som sa prechádzal, tuto 5 minút mám taký peknú potôčik, a popri tom nejakú takú cestičku, kde sa chodím modliť a myslel som na vás, aby to, čo tu odvysielam, aby nešlo len tak do ľuftu, do prázdna, ale prosil som duchu Boží, aj prosím, hovor ty cez moje ústa. Povedz to, čo treba povedať, aby sa tí ľudia povzbudili čo počúvajú. A dnes najmä tí, ktorí sa venujete ezotérike. A ja vám tu tak trocha vás upozorním, aby ste sa nezamotali v tamojších ezoterických pavučinách. Nejaké posolstvo z neba priamo pre vás si tu môžete vypočuť. Ak sú nejaké iné ovečky kresťanské alebo čierne ovce, Neveriace, vítajte pri počúvaní. Máme tému pavučiny ze zobludov a tretia časť tisícročnej ríše. Myslím, že v sérii týchto relácií boli trikrát v názve iba téma inkarnácia, pretože to považujem za niečo veľmi dôležité, preto sme sa do toho ponorili veľmi hlboko. Inkarnácia, to znamená, Boží syn sa inkarnoval ako jeden z nás, tu bol medzi nami ako človek, zanechal nám tu nejaké veľmi dôležité posolstvo. Božie slovo, začal oznamovať Božiu rýchlu, že je veľmi blízko v moci a v sláve. To treba si nám zvedomiť. Potom inkarnácia druhá, že to dobré z jeho učenia čistého kresťanstva, čiže z Evanília, treba inkarnovať, čiže vteliť do môjho osobného tela, pracovať na tom a neodfláknuť to, neulievať sa, No a inkarnácia, mali by sme niečo robiť aj okolo seba však. Tak máme tých najbližších, nejakých tých kamarátov, nejakú tú rodinu. Tak tam pracovať aj na nich, aj na spoločnosti okolo nás. Aj keď vidíme nieraz, že to je veľmi ťažká práca, až niekedy nemožná niekoho zmeniť alebo niečo v spoločnosti zmeniť, ale nejaké tie práce duchovné, aj spoločenské sa dajú robiť. No a inkarnácia, že do týchto dejín našich ľudských sa nám vtelí Božie kráľovstvo v moci a v sláve. Toto vám, milé ezoteričky, bratia ezoterici nepovedia. Oni si myslia, že to sú také pekné rozprávočky z tej Biblie, také podobenstva a že to netreba až tak vážne brať, pretože aj to kresťanstvo, však to vidíte, to sú takí fotrovia, zlotrovateľi a to je samý škandál a to je také pokrytectvo, že to je hrvoza, tá, tie církvy majú kus aj pravdy. No ale myslíte si, že Ježiš, to som myslím, že takým rozikruciánom, ktorí mali nejakú prednášku v Banskej Bystrici. Volalo sa to lektorom Rozikruciánom. Už je to zo pár rokov v univerzitnej knižnici. Zaujalo ma to pekné, dali nám tam nejaké materiály a potom ma pozvali, sme sa kamarátili, pozvali ma na čaj a tam ten pán prednášajúci mi tvrdil s úsmevom do očí, že aj ten, aj ten Ježiš, on netrpel na kríži, to je také, to, to je, úplne to bolo inak tak som sa zarazil. Myslíte, že sú to všetko len také srandy? Že Ježiš netrpel na kríži? No prepáčte, ja vám neverím. Celá táto vaša ezoterika a veľké poznanie gnostické je na takom piesku, že sa vám to zrúti na hlavu. Ak si vy nebudete vážiť utrpenia smrti Ježiša Krista, a nebudete chcieť počuť nič o jeho zmrtvých vstane, jeho svetej cirkvi, svetom učení, jeho slávnom príchode, beda vám. Môže no, na vás doľahnuť, tak ako vo Švajčiarsku nedávno, nejakej obci, ktorá si tam stáročia žila blahobite švajčiarskom, všetko tip-top, super luxus a zrazu, či to bolo nad ránom, či to bolo večer, niekto zachytil na mobil, ako sa tam obrovský ľadovec uvoľnil z vrchu nad tou dedinou a caplo im to priamo rozdrvilo tam. Tri štvrtiny, tuším, z tej dediny a pochovalo tých ľudí. Takto môžu na celý svet prísť Božie súdy, Božie tresty, predpovedané Bibliou nestraším. Mám nejakú povinnosť ako katolícky evangelizátor raz informovať, že koniec tohto sveta bude jeden masakér pre tých, ktorí si robili výsmech z Ježiša Krista, z jeho učenia, z jeho kráľovstva, či boli mimo cirkvi, alebo sú takí aj v cirkvi, že neberú to vôbec vážne a sú zamotaní do nejakých ezobludov. Počúvajú ma aj noví poslucháči, tak sa mi patrí snáď zopakovať nejaké tie dogmy ezoterické, ktorých sa oni držia. Oni si myslia, že žiadne biblické tresty a koniec sveta nebude. Tak máme ho predpovedaný samým Ježišom, kráľom prorokom a koniec sveta bude. Blíži sa nám nie zánik planéty, zánik ľudstva a koniec všetkého v nejakej apokalyptickej hrvoze tretej svetovej vojny, čo majú mnohí v hlavách, pretože pozerajú len tie médiá, či mainstreamové, či alternatívne. Je toho strašne veľa plno a je to takisto umelo rozduchávané tento nepokoj, táto beznádej, a táto lživosť niekým, kto slúži padlým Tí majú radosť z toho, keď ľudí klamú, keď ľudí manipulujú, strašia a to všetko má účel, aby boli len poslušnočky a nehali sa zabodať vakcínami či nejakou značkou šelmy, alebo prijali nejaký ateizmus alebo antiteizmus, či nejakú beznádej. To je naplánované a tí, ktorí majú veľa peňazí, to by mal niekto z Vatikánu veľmi zakričať každý rok, sú služobníci temných síl a padlých anielov a beda skončia v obrovskej hambe za ich megazločiny toto my už nerobíme a to, keď vám tu poviem, že my si kresťania myslíme, že my sme tak presvetí, tak prečistí, nemáme žiadny problém, ale pozrite na tých ezotérikov. Oj, tá kartárka. A henta pozerá do kryštálovej gula a bere za to peniaze, no, že sa tá nehambí. No a tento chudák tu ohlasuje reinkarnáciu na prednáške No teda to je otras. Áno, my to máme jasno, všetci ezoterici sú otras a my sme tí najlepší, ale to, že my sme plní ezoterických bludov v cirkvách a dezinformácií, dostrašenosti a zakrývania týchto kmotrov, to je ezoterika najväčšia. A nepokánie z toho, toto je už vyslovený okultizmus. A ak to niekto zomre, tak, sa, tak to je už satanizmus, keď sú to veľké veci. Máme aj my, to vám veľmi málo ktorý kresťan úprimne prizná, máme aj my vnútri v kresťanstve ezoterické, obrovské blúdy a problémy. Sme zamotaní do svojich predsudkov, ktoré sme kde si počuli nejakú klebetu a už to rozhlasujeme ako nejakú dogmu a hlavne keď nejako treba pošpiniť meno druhému kresťanovi, kresťanke, lebo sme to počuli a začneme to klebetiť a rozdúchavať a, a toho človeka vyhodia za to z roboty. To, že toto je vyslovená čierna mágia osočenia, ohovárania, ošpinenia, hodenia cez palubu, to vám niekto vôbec povedal? To sú ezoblúdy oveľa nebezpečnejšie, pretože sú vnútri v cirkvách. Nerobí sa za to žiadna náprava, čo s výnimkám, ak to niekto si uvedomí a povie slovo prepáč, ako mi zavolala nejaká poslucháčka. Po rokoch prepáčte, ja som o vás počula nejaké škaredé veci, podliehala som sestre, ako je nejaké, no prepáčte, jo, vy ste taká milá Danka v istine. A taký dobrý človek vám povie, prepáč, to je znakom toho, že v ňom zostala dobrota. Na ostatní, čo klebetia, osočujú a neospravedlnia sa, sú ťažko postihnutí bosoráci alebo polobosoráci. Môžu sa obšmietať aj pri kostolu. Také hlavné blúdy, na ktoré si dajte pozor zo scéne, ak chodíte a venujete sa nejakým tej ezoterickej scéne, tak je, že Boh je len nejaká energia nad neco, nad náma. Nevieme ani čo. A Boh to je vlastne, nie, my sme vo vesmíre a to je nejaká energetická kaša, a niečo je nad náma, nejaké zákony fungujú, tie prírodné, aj tie karmické, ale vlastne o Bohu nevieme nič. Je veľa bohov, však si vyber, čo chceš. No, toto je ezoterický blúd číslo 1. Je to urážka Ježiša Krista, syna živého Boha a jeho otca. A keď v tom niekto pokračuje a, ne, a nechce počuť nič iného o nejaké svedectvo o pravom Bohu, tak môže si zavariť poriadny rováš. Ak nerozumiete, čo to je, tak to je ťažká karma. Ťažké tresty na vás môžu prísť, pretože Ježiš veľakrát zdôrazňoval, máme to písme, opakoval to, najväčší hriech je, že neveria vo mňa, Oni si vôbec nevážia to, že som tu s nimi že ja im tu hovorím čistú pravdu, že tu robím nejaké zázraky mene Božom, aby tí ľudia videli, že tu niekto prišiel z neba. Oni to prekrúcajú, oni hľadajú chyby. Strašný hriech. Dajte si na to pozor. Farizeizmus na úrovni čiernej mágie. To porušenie hrubé prvého Božieho prikázania ktorý nám dal Mojžiš, ctiť si treba pravého Boha, hľadať ho, nedávať ho na jednu úroveň s ostatnými božikmi z iných náboženstiev. Výsmek z pravého Boha. Nerobte takúto hlúposť. Nebude mať požehnanie ani váš život, ani vaše deti a vnúčata kvôli tomuto strašnému hriechu, ako niekto robil. Volá sa to synkretizmus. Tak ho vyzývam, aby s tým okamžite prestal. Pretože všetkých nás stvoril nejaký ten Boh. A nie hociaký Boh, ale Boh živý a pravý. To dobrý nebeský Otec ktorom nám najviac a najdokonalejšie tu povedal jeho syn, pán Ježiš. A my máme povinnosť hľadať tohto Boha, a Ducha Svetého a byť verný tejto pravde. Dva, jedna, a jedna je síce jedna plus jedna plus jedna, rovná sa 3, no ale jedna krát jedna krát jedna je jedna. A to je kresťanstvo. Sú to tri osoby v jednom svetom Bohu, trikrát svetý Boh. A z toho by sme mali brať vážne, pretože ak to vážne nebereme, v tom momente sa nachádzame v ezoscéne a držíme sa ako kliešť nejakej ezodogmy. Svetý Vincent Lerinsky z kresťanského staroveku veľmi pekne vystihol, že boli pohania, ktorí verili veľa bohov a povedali si Babylone, však si vyber hociakého boha, klaňaj sa mu. My to robíme všetci, to je Babylon. A tak ako sa takto bohania v Babylone, čiže vo svete je to úplne bežné, rob si čo chceš, klaňaj sa k komu chceš. A oni sa klaňali takto svoje nejakej tej modle, a teraz pozor, to sa zide nám všetkým modernej dobe, tak si bludári, aj novodobí bludári uctievajú svoj chorý názor. Čiže ja mám nejaký ezonázor, nejaké to prírodné duchovno si robím, nejakého božika si a nejaké techniky som sa naučil a ja to uctievam ako svoju modlu. A keď mi náhodou niekto povie kritický názor, tak sa urazím a no aj mi pokoj vypadne a nedám si ani povedať, že možno robím nie celkom správne. No tak pozor, to je tiež modlárstvo, aby sme neboli takíto hlupáci, ktorí povedia, ja som kresťan alebo veriaci človek, moderný intelektuál a pritom robím takúto obrovskú duchovnú chybu. To je už obrovská chyba. A ja by som sa tohto uctievania svojho názoru, však mám nejaký názor, môže mať názor, že 2 2 je 3. Máš na to právo, máš, nech sa páči. Máš právo si s tým názorom žiť, nech sa ti páči, to je tvoj názor. Stretneš sa s niekým, kto ti povie 2 2 je 5 a tam máš kamaráta, 2 2 je 7 a nalejete si štamprlík a ste majstri sveta. Nech sa vám páči. Ale ja vám musím povedať, ste v ezoterickej krčme 5. cenovej skupiny. A pozývam vás tam, kde sa držíme 2 a 2 sú 4. A za to, že nás je málo, že si z nás robia posmech, že nás vyhadzujú z hlavného prúdu. Na tom absolútne nezmeníte, ale absolútne nič. Matematika platí. Rozumiete? Kresťanstvo je držanie sa nejakej pravdy. A mne absolútne nič, keby aj milión ľudí bolo proti tomuto chlapíkovi, keby aj miliarda, aj všetci, nezmeníte pravdu. Máte právo na svoje názoryky, na svoje chyby, na svoje omily, aj na svoju ezoteriku, len ten, čo má teda tú pravdu, čisté kresťanstvo vám musí povedať, nevojdete s tým do neba ste poškvrnení nejakou lažou, nejakou nečistotou. Ak vy chcete prísť do neba, tam je dobrý otec, ktorý je pravda, má syna, ktorý je pravdivý a on, otec je dobrotivý, duch svetý vám tu nebude klamať, nebude vám tárať nejaké. To je zase pokušenie, že keď vieme tu nejakú pravdu a počuli sme o Ježišovi a jeho dobromocovi, to neznamená, že my kresťania už vieme všetko však mnohokrát tí ľudia mimo cirkvi, aj tí ezoterici, môžu byť lepší, citlivejší ľudia na všelijaké témy, lepší odborníci na nejakú opravu auta, alebo na nejakú operáciu, alebo na napečenie nejakého koláča. To o tom potom máme sa čo od vás učiť. A nemali by sme byť my namyslení. Ale zase povinnosťou je nám toto pán povedať. Podobne je úplne bežné že väčšina ľudí si myslí, že reinkarnácia je realita, je to dobro, všetkých nás to čaká a nejak inak to nebude. Určite ste sa stretli s takýmto väčšinovým názorom. Skoro nikto z tých, kto sa klaňajú modle pani Karme a jej cere reinkarnácii, skoro nikto z nich Moji poslucháči to počujú každý rok. A ak je tu niekto nový, tak pre teba to opakujem. Aj pre ostatných. Reinkarnáciu spomína Ježiš Kristus vtedy, keď hovorí títo, ktorí budú žiť podľa môjho učenia. Dajú hladnému jesť, smednému piť, chorého navštívia, vôbec není potešia potešia, prenocujú niekoho, kto hľadá ubytovanie, to sú aj hlbšie významy, to má len také, také sociálne, ale aj duchovné, lebo niekto je smedný po láske, niekto smedný po pravde, niekto hľadá domov, priateľstvo, niekto hľadá rodinu, to môže byť hlbšie významy. A keď to niekto robí, zachováva to, čo vám tu hovorím, pôjde do väčšného života, rozhodnú to milosrdné skutky, nie nejaké naše názoriky, ale či som fakt konkrétne pomohol niekomu, kto bol dobrý človek vedľa mňa, čiže Kristov nasledovník, nie hociakému darebákovi. No a ostatní, ktorí to robiť nebudú, pôjdu do väčšného trápenia a príde čas, keď sa oddelia títo barankovia, ovečky, čo budú voňať od smradľavých capov. A tí pôjdu do väčšného trápenia. A viete, kde tam patrí reinkarnácia? presne tam, kde je to slovo väčšie trápenie. Preto vám ja takéto niečo neodporúčam. Aj keď sa s vami dám do debaty, aj keď vás neodsudzujem, ale jednoducho toto, takýto ezoblúd je na to upozorniť vás musím, pretože ak vy to vo svojich poradniach dávate svojim klientom, hovoríte im, že to je úplne normálne, tak ja vám poviem, to nie je. My, čo máme Ducha Svetého, my čakáme nejaké nové tela, novú situáciu, nejakú lepšiu planétu, ale my čakáme oslávené tela, zduchovnenú planétu, tisícročnú ríšu. Nie do nekonečna sa rodiť v tomto tele, ktoré nemusí byť len zlé, však ono je kopu dobra, ale to telo je poznačené hlúposťou, nekvalitnými génami, po našich predkoch, starnutím, chorobami, blbnutím, kadejakými mladí ľudia sú aj pekní a starší človek je škareči, aj kadejaké obezity, kadejaké deviácie, šibnutosti a to do nekonečna. No toto bude, toto bude, do nekonečna. Nie, nebude to. To tento ezoblud a táto vaša ezoterická dogma skončí a mojou svetou povinnosťou je vám to oznámiť. Berte to vážne, každý z vás a venujte miesto reinkarnácie inkarnácií. Radím vám to. Využite drahocenný čas, lebo ako náhle sa do vás dostane do mysle, a však to je vlastne jedno, ja nemusím vôbec chudnúť, ja mám bachor, mám 150 kg, mám nakotených kopu chorôb, potím sa, smrdím, ledva sa hýbem. A, a mne to je jedno, ja niekedy schudnem. No a kedy? V budúcom živote, aha, no tak to je to najväčšia chyba kresťanstve to diagnostikujeme, že je to ťažký hriech lenivosti a vieš, kto bude, vieš, kto ťa potrestá. Nie pán Boh, ale ty sám sa vytrestáš. Čím väčší leňov a darebák budeš a čím sa budeš ulievať, čím viacej budeš vyznávať tieto blodné teórie, tento život si váš, toto svoje telo, tento jeden vzťah, čo máš, posvecuj sa a čakaj, že to všetko bude premenené. Toto nám dáva Duch Svetý, toto je biblické posolstvo. Preto my, kresťania, nedoporučujeme nikomu, aby sa tu znova zrodzoval, hoci to má taký nádych, že sa tu tá duša vlastne učistuje, no tak vy vlastne veríte v nejaký očistec, že to bude takto pokračovať, len horšie je potom, keď niekto začne bulikať svojim klientom, že v minulom živote si bol to a to a teraz ty si obyčajný človek a hráš sa tu na nejakého generála, vojvodcu, nejakého kráľa, nejakú grovku a buduješ si vlastne, vykrmuješ si svoje falošné ja, čo takto si priznať svoj normálny ľudský prírodzený stav? Ja si pred svojim fyzickým narodením tam nič a nepotrebujem sa dostávať do stavu hypnózy, aby som to skúmal, pretože tam aj v tom hypnóze sa môže prísť nejaký nečistý duch a môže ti nabulikať hocičo. Hlavné, aby ti to budovalo ego, tvoju píchu a odvádzalo ťa od povinnosti, svetých povinností, ktoré máš ako človek a kresťan. Toto sú také hlavné zobludy, ktoré máme. No a má, má, máme tu jedno posolstvo, ktoré je priamo pre vás, alebo to dáme v druhej časti a dáme Jedno posolstvo je pre vás, čo si myslíte, že takýto očistec vlastne bude do nekonečná. A kresťania, katolíci, vanilíci to neveria. My to máme, že očistec a veľmi sú zameraní na nejaký podobnú čistiareň, len oni to dávajú, že duša zomrie a bude v očistci, čo máme v náuke katolické ako dogmu, ako realitu. Myslím si, že to aj existuje pretože tie duše z duchovného sveta sa nám prejavujú a keď nás niekto príde navštíviť, znepokojuje nás, javuje sa, tak treba vedieť, že nás prosí tá duša o pomoc. My sa začneme za ňu modliť, chodíme na svete omše nielen pre seba, ale chodíme tam aj za takéto duše v očistci, dávame to na oltár, prosíme aj očistenie. Veríme, že sa im dá nejako pomôcť, nielen návštevou cintorína. Dá sa za nich modliť, možná niečo odtrpeť, tieto duše existujú, no ale aj títo kresťania ani ezoterici nevedia. Nikto im to tuším nehovorí, že čo vám odkazuje kráľ tisícročnej ríše, posolstvo číslo 1. Môj trón bude umiestnený na obnovenej zemi a čo skoro všetci budú žiť v miery a harmónii v súlade s vôľou môjho Otca. Svet sa stane takým, ako bol na počiatku a nebude pociťovaný žiaden, žiadna nerovnováha, Všetky Božie deti, ktoré sú vyvolené, aby sa spojili s anielmi a svetými, budú žiť v dokonalom bytí. Ale vedzte toto, tí, ktorí nepríjmajú realitu nového raja, keď im bola daná každá príležitosť, aby sa rozhodli, aj dostatok času dodávam, je nám dané, my sme ho ale rozplýtvali na úplné blbosti častokrát, keď im bola daná každá príležitosť, aby sa rozhodli, ktorú cestu si chcú vybrať, nedostanú druhú šancu. A tu zvážnite všetci. Ako náhle sa nebo a zem spoja v jedno, už viac nebude existovať očistec. Tak to je nová dogma, úplná novinka pre hlavne katolíkov. ale pouvažujte, tak ako máme dogmu, že je očistec, kde sa duše čistia, je tu ďalšia, nadiktovaná z hora. Ako náhle sa nebá zem spoja v jedno, už viac nebude existovať očistec. Jedinou cestou, ktorou pôjdu duše, ktoré odmietajú prijať moje milosrdenstvo, ktoré im bolo ponoknuté slobodne, bude tá, ktorá vedie do pekla. Mnohí budú tak tvrdohlaví, pretože sa skoro vždy spoliehajú na svoje intelektuálne Myslenie, že sa nevedomky rozhodnú stráviť väčnosť v pekelných ohňoch. Toto myslím, že všetci kresťania uznávajú a že bude nebo a peklo, konečne triedenie, len musíme uznať pokorne, že my nevieme, či to bude hneď, ako antikristová vláda skončí, či sa v tom momente skončí očistec, alebo ten proces bude celý tisíc rokov tisícročnej ríše, kedy budú Božie súdy, kedy budú vládnuť svety s Ježišom Kristom. Ako to bude, o tom si povieme. To je pre nás veľké tajemstvo, potom sa završí nejaký veľký koniec sveta, pravdepodobne spiritualizácia celé planety a úplné oddelenie ovečiek od sapov. To my nevieme, či ten očiste skončia za tisíc rokov toto sme otvorení, ale myslím, že to bol vetu, že očistec už nebude existovať. Je dobré, aby ste ju počuli. Oni uvažovali a preverili si, že či je to nejaká dezinformácia. Dáme prvú pieseň. Kežmarku pod Tatrami máme krásne vybudované cyklotrasy na rôzne strany a volá sa to, tuším, časí hoď, taký mostík je tam. Prechádza sa rieka Poprad a je tam taká krásna cyklotrasa smerom na Huncovce, pár kilometrov chodím sa tam prechádzať, bicyklovať a posledne predstavte si, čo ma napadlo, kúpiť si korčule kolieskové, no tak som to absolvoval. Ale som zbadal, jo, to nie je ako korčulovať sa na lade. To je náročné. To je, joj, to je pre mňa už nebezpečné, tak som to radšej poslal včera synovcovi. Do Piešťa, on je mladší, ide na strednú školu, dá sa to nastavovať tá veľkosť. Nech sa on pokorčuluje. A tam vám predstavte si pod mostom cez tú rieku Poprad obrovské ryby. Vraj sú iba tam. Nevedel som, ako je možné, že také rybiska možno pol metra tam plávajú, vyhrývajú sa na slnku. Pravdepodobne sa tam zdržujú preto, lebo im tam niekto hodí potravu. Na budúce, keď tam pôjdem, zoberiem si ja nejaký roštek alebo niečo. A vyskúšam, čím to chutí. Na inom mieste som videl rybára, ktorý bol v rieke a mal ľudicu a lovil ryby. Tak takéto háčiky, ktoré tam on hodí a návnady, ktoré dáva, sú aj v duchovnej oblasti, kedy my neraz oňuchávame niečo veľmi zaujímavé, sme hladení, vyhľadovaní po nejakom atraktívnom duchovene. No tak oňuchávame a niekedy sú to aj návnady s ostrým háčikom a niekedy takú návnadu aj prehltneme a zrazu sa chytí tá ryba aj veľká ryba a ide tam, kde nechce. Niekto jej ukradol slobodu. Tuto sused hovorí, ja chodím na ryby a dones nejaké tie ryby, mu hovorím, Peter, opečujeme to v zahrade. Vieš čo, ja to chytím, ale to aj pustím. On je tzv. športový rybár, dobrák. No ale myslíte si, že tí, ktorí tie návnady ezoterické eh, vám dávajú, že majú dobrú vôľu, oni vám niečo síce ponúknú, my to oňuchávame, my to aj niekedy prehotneme, ale potom zistíme, že to nie je ono. A keď sa vám stane, že ste naleteli na nejakú lož, na nejakú manipuláciu, tak ako ste naleteli tej kampani E, že musíme mať všetci vakcíny, ako pán Biden povedal, dáte si vakcínu a nezomrete. Surová, lživá kampaň. Vraj najväčšia v Vodopád lží a nachytali tie rybky. Oni sa dali zabodať a majú z toho zdravotné následky. Nohy. Nohy a zomreli. Tak, to, ale to ešte, aj keď má niekto v sebe nejakú vakcínu, to sa dá nejakými vraj postami a modlitbami regulovať aj neutralizovať, nemusíme všetci za to zomrieť. Teda, čo ste to prijali, neplašte sa. A pán Boh robí aj nejaké zázraky. Aj taký mikrozázrak, môže sa stať, že sa vám nič nestane. Horšie je, keď niekto uverí nejakú lož, čo som tie nejaké zobludy spomínal, ich tisíc. No a že ho to zamotá. A ak zistí, že nie je požehnaný, že má veľkú píchu, má veľké ego, že už má veľa peňazí, nahrabal strašne veľa takou činnosťou, tak je čas aj zastaviť. A keď náhodou sa stalo, že ma počúva niekto z tejto oblasti, ja mu nebudem na ňu nadávať, ani mu zlorečiť. Je to brat, sestra na ceste, občan. Tak, tak mu dávam nejakých tých parád rád a takýmto typom ľudí som snáď aj dlžní povedať niečo, čo im duchovní pastieri nepovedia. Je tu nejaké posolstvo z neba pre vás. Vypočujte si ho. Je to budúceho kráľa tisícročnej ríše. Vyzývam všetkých mojich nasledovníkov, aby odsúdili pôsobenie hnutie New Age, ktoré zovrelo svet. Kresťanstvo vždy bolo prvotným terčom satana, pretože je taký prefíkaný, bude sa stále pokúšať zvádzať tých, ktorých duše sú prázdne a duchovne stratené. Vždy sa bude pokúšať prezentovať svoje leži formulované tak, aby sa javili ako láska. Potom sa bude pokúšať ovládať myšlienky svojich detí, použijúc staré pohanské taktiky, slúžiace k uvoľneniu ich myslí od tzv. stresov moderného života. Dávajte si pozor pred tými z vás, ktorí podľahli praktikám, ktoré tvrdia, že privedú váš mentálny stav do štádia zabudnutia prostredníctvom meditácie. Keď už raz dovolíte vašej zmysly, vašej mysli, aby bola týmto spôsobom kontrolovaná, Satana a jeho démoni sa môžu do vás nasťahovať tak potichu, že si to ani neuvedomíte. Taký plynulý bude tento prechod. Stretol som sa s jedným pánom, ktorý chodil iba do nejakej ezoterickej školy, počúval tam, nečaroval tam spolu s nimi, ale vidím na ňom veľkú spútanosť démonských vplyvov ten stav ide stále k horšiemu. Hádže mu záchranné koleso, modlím sa za neho, snáď mu vyprosí, či ja, či niekto milosť, aby sa toho kolesa chytil, aby sa neutopil v karme, v snahe dať svojim životom zmysel, sa nevedomky nechávajú vtiahnuť do praktík, ktoré predstavujú pohanstvo, akejkoľvek falošnej dogme, ktorá vás navádza veriť, že pokoj v srdci a duši môžete dosiahnuť cez nejaké starobilé duchovné praktiky, vyhnite sa im za každých okolností. Naučte sa rozpoznať, aké v skutočnosti sú. No však ale mnoho ľudí si to potrebuje najprv skúsiť. No, nestačí im nejaká prednáška varovaní. Niekedy zhotnú nejakú tú návnadu, zaplatia si za nejaký kurz, za nejakú techniku, za nejaké zasvetenie vyššie 300, 500, možná 1000 eur a potom zistia, že zbaštili aj s navijákom niečo, čo im mohlo aj ublížiť. Používanie kryštálov, meditácií, rejky, jogy, tartových kariet, viera duchovných majstrov, metafyzikov, veľkých mystikov, in, najväčšie inkarnácie som počul. E, v Čechách bol nie jeden z tých inkarnovaných majstrov a pritom žena zistila, však to je ťažký sociopat. Alebo tzv. ľudových liečiteľov, vás navádzajú veriť v alternatívnu vyššiu existenciu mimo sféry, stvorenej Bohom a väčšným Otcom. Tým som nechcel napliť na všetkých liečiteľov. Tam sa treba tiež rozlišovať, či to niekto robí len pre mamonu, pre nejakú seba chválu, alebo vám skutočne má rád ľudí. Myslím, že aj tam, tak ako medzi kňazom a kňazom, právnikom a právnikom je rozdiel. Určite medzi liečiteľom a liečiteľom. Na to máme rozum a život, aby sme niečo aj skúsili, aké náhodou. A aj spadneme, ako ja na tých korčuliach som tam išiel dolu z toho mostíka a spadol som. No tak som zistil, že toto sa nedá, ako na tých korčuliach na ľade zastaviť, ale tak som není pripravený, mám slabé svaly, už asi tak asi sa to už ku mne nehodí, tak som tie korčule dal niekomu, komu poslúžil, lebo cítim, že mohli mi ublížiť. Dnes mnohí z vás, ktorí neustále vyhľadávate duchovnú útechu v praktikách nasledovania vašich anielov, musíte byť na pozore pred skutočnosťou, že už len keď sa spomenie termín nebeský majstri, Môžete si byť istí, že títo anieli z neba neprichádzajú. Nebeskí majstri, deti moje, sú padli anieli a prichádzajú z temnoty. Napriek tomu vám budú hovoriť a potom vás presvedčia, že pochádzajú zo svetla. Toto všetko je pohanský špiritizmus. Ak ho necháte, aby prevzal vaše životy, nakoniec vtiahne vaše životy nadol do hlbín temnoty, keď to budete najmenej očakávať. Satan bude veľmi opatrný, keď vám bude predkladať tieto temné lži, lebo po celý čas vám bude nahovárať a vy mu uveríte, že tieto všetky veci sú dobré. Na inom mieste v týchto posolstvách je veľmi pekná rada, že ak má niekto kontakt s anielmi, nech sa páči, však sú okolo nás, či s archanielmi, ale dajte pozor na to, ak vám nejakí tí anieli dávajú nejakú moc. Pravdepodobne to budú padli anieli. Tí so špinavými krídlami. Ak sú to anieli s čistými krídlami, svetí anieli, verní Bohu, tak tí keď máme s nimi kontakt, môžeme prosiť, aby sa, my to voláme, my takto voláme svetých, aby sa za nás u Boha prihovárali. To môžeme robiť. Lebo sú oni členmi nebeského spoločenstva, ale tu je veľmi, myslím, že majstrovský postreh odborný, ktorý si prosím zapamätajte, ak vám nejaký ten aniel buduje píchu, buduje ego, buduje moc, pocit, že ste strašne dôležití, že už ste tí bohovia, že ste oveľa viac ako tí ostatní, že máte strašne veľa peňazí a majetkov z toho. Pozor. Pozor. Väčšina z týchto praktík je prezentovaná tak, že sú dobrá. Je to pre vaše zvýšenie sebavedomia, sebadôvery, seba kontroly nad vlastným životom, toto všetko je lož. Tieto praktiky vás nielenže odvádzajú od pravdy, ale vám prinášajú nevýslovné trápenie i hneď ako zlí duchovia vstúpia do vašej duše v priamom dôsledku týchto praktík. To je priama reč. Nie je to žiadna teológia ťuťuli muťuli, a toto, ak vás niekto má rád, tak vám toto povedať jednoducho musí. Kto vám to zatajuje, je to malé decko, alebo diletant, alebo jeden z tých pomílených. Anna Katarína Emerichová pred 200 rokmi stigmatizovaná mnížka mala videnie a videla dvoch pápežov, ako sa rozprávajú videla církev, ako sa tam demontuje, modernizuje a pochytáva. Joj. Videla aj to, že je veľa kňazov, momentálne 400 tisíc a že iba 100 z týchto kňazov bude nepomílený v posledných časok Dúfam, že jeden z nich sa vám prihovára. Dáme si na troška pauzu nejakého pána, ktorý niečo zbadal na oblohe 31.5.2025. To ten tu napravo píšak co? Tam zapnul agregát a išol. Hej, on tam agregát vypnul, še otočil a stázi prišiel tu nazad. Buzerant. To co vy robíte, halo? Kúkajte, politici, toto není normálne, nerozprávajte mi, že to sú nejaké vypary zo zletadloch. Mi nerozprávajte, že toto sú vypary z letadloch. A tam prešli 5 letadla. Vy zice to teď moji. Prestaňte toto robiť. Začínať sme srac. Už začínať začínate srac s tým, máme kompletne. Začínate s tým srac. A nie som sám. Prestaňte toto robiť. Ja vás varujem, bo nie som sám, kemu už na toto pani nevážení politici už normálne konča nervy. Toto bolo varovanie, bo začne tu dať co robiť, až vám to nebude páčiť nenatelio, jak sa to nepáči nám. No tak to je jeden slováčisko, prepášte za ten hrubý slovník a že vidí, že sa niečo popraškuje, sa nám obloha, prichádza tu na nás vraj nejaký saharský piesok, niekto to zobral do laboratória a sú tam stokrát, tisíckrát, aj 50 tisíckrát prekročené limity ťažkých kovov. A žiadne chemtrails neexistuje, však my sme všetci konšpirátori, dezinformátori a vy ste lietadla, však čo všetko vidíte jasne. No dajte pozor, to sa dá toto totiž tiež zistiť. A sa to, ak tomu neveríte, zoberte to do laboratória. Sú to seriózne ľudia, čo sa tomu venujú. Nie je to normálne, čo sa so svetom deje. Sú to satanisti. Z nejakej vojenskej základne tu preletí lietadlo cez Európu a my tu riešime, že tu máme kontaminovanú pôdu, jednu sestru, ktorá vykašliava, alebo sa ide zadusí, ďalší sa zle cíti, boli hlava, sú ľudia nervózni, oťapení. A tento pán si to uvedomil a tak začal už nadávať. No keby sme chytili aj vidly a tanky, keby sme išli, ja neviem, na koho teda pôjdeme. Kde? Koho ideme odstaviť? Sú veľkí kmotri a veľkí páni, ktorí majú s ľudstvom nejaký zámer a nejaké tie Vraj nanotechnológie nám dávajú všetkým do krvi. A je to tak rafinované, že my to dýchame a dá sa to nie pod obyčajným mikroskopom, ale len darkfield mikroskopy a tých, čo sa to vážne venujú. A vraj máme všetci už nanotechnológie o svojej krvi. Očkovaným to už reaguje aj na Wi-Fi sieť, 5G vysiela to nejakú adresu s nejakým číslovným kódom. Sú tu posledné časy, preto hovorím, ak to niekto dokáže vyriešiť, nech sa páči, len nezosmiešňujme takýchto vedcov, ktorí nám prinášajú nejaké to svetlo, pretože niečo takéto sa deje nielen vo fyzickej oblasti, duchovná oblasť, je najdôležitejšia, niečo medzi tým je informačná, tá vojnová propaganda, to štváčstvo, vy nevidíte, že sú tu posledné časy. Tak to za chvíľu zbadáte. Je nás viac, ktorý cítime, že je zlé z ľudstvo A dobrá správa je, že satanisti tu na planete na jednu hodinu budú vládnuť, obrazne povedané to v apokalypse, to znamená nejakých tých pár rokov už, už sme v závere. Tuto sa píše, že v roku 2012 koncom roka nastala záverečná fáza tohto ľudstva. Má prísť nejaká tribulácia, posledné záverečné prenasledovanie pravej cirkvi, pravých kresťanov a bude to nejaká falošná neviestka s falošným prorokom, s antikristom na čele v geopolitike a bude záverečný kontroling. Hovorím vám tu o tom. Dnes ešte dokončím tú tému, čo som radšej začal, aby som sa zbytočne neopakoval, lebo túto tému až tak často nemáme. Biblia varuje pred nebezpečenstvom mágie. Pravda nemôže byť nikdy popletená. Učenie odkázané človeku vo Svetom písme varuje ľudstvo pred nebezpečenstvami mágie, veštenia a uctievania iných bohov. Opakujem vám, je to duchovne jeden z najväčších zločinov urážky Boha. Keď začnem paktovať niekto s temnými silami a zabudne na živého a pravého Boha, uráža Ducha Svetého. A veľmi si poškodzuje duchovný stav. Sú takí bosoráci, čo si ho poškodia a oni to hodia na niekoho iného a rehocú sa škoda radosť ako čarti. V dnešnom svete sú tieto praktiky prezentované ako nevinné, ale nevyhnutné vraj pre naše duchovné blaho a pohodičku a bahnenie sa v tom bahne pololží. Mnoho duší kvôli svojej jemnej prírodzenosti budú prirodzene priťahovaní k praktikám New Age, pre falošnú fasádu lásky, ktorú oni vyžarujú. Nič nemôže byť ďalej od pravdy. Pamätajte si, že je to satana jeho padli anieli, ktorí vás opatrne a rafinovane vťahujú do týchto nič netušiacich leží. Tým z vás, ktorí podporujú takmer fanatickú zbožnosť k anielom, musím povedať nasledovné. Prečo najprv neohlasujete slovo Boha, môjho väčšného Otca? Nie je táto za mi len ďalšou formou modlárstva? A áno, ak to pre vás platí, modlite sa o pomoc svetých anielov. Avšak vždy sa opýtajte túto otázku. Je moja zbožnosť, úcta ganilom nie je na úkor vašej lásky k Ježišovi Kristovi, Božiemu synovi, alebo lásky k Bohu, k väčšnému Otcovi. A gáno, potom urážate mňa, bážo božského spasiteľa Ježiša Krista. Veľmi vážne slova. A veľmi sa čudujem, že takýmto my svetom militantným tónom Nikto z Vatikánu už nerozpráva po koncile druhom Vatikánsku. Veľká naša bieda. Premenili sme pápežský úrad a buddhistického Dalajla, ktorý sa usmieva a podá si ruku so Zelenským, ide vyjednávať mír s Putinom. Však ale to není úloha pápeža robiť nejakého geopolitického Dalajlámu. Našou povinnosťou je brániť Božie kráľovstvo, ohlasovať Kristovo učenie, jeho druhý príchod, spásu nesmrteľných duší, varovať ovečky a baránky, a tie zatúlané, duhové a čierne, predtým, že toto vám môže ublížiť. Prečo to nerobíme? No, lebo, lebo, lebo tak sme všetci, čo, čo sme to, no zdegenerovali sme. Bola sa to veľká postáza posledných čas. Precitnite teraz tieto klamstvá tzv. špiritizmu. Anieli, ktorých priťahujete, keď sa zúčastňujete na takýchto praktikách, neprichádzajú z neba a nie zo svetla. Bude sa zdať, že prichádzajú zo svetla, ale toto je podvod, ktorý používa satana jeho démoni aby chytro zamaskovali svoje činy. Nezabudnite na poslednú lekciu. Môžete zastierať svoje pohanské praktiky toľko, koľko chcete, aby sa zdalo, že vzdávate úctu božskému svetlu z neba, ale bude to lož, lož a tí, ktorí vás presvedčia, aby ste nasledovali túto bizarnú cestu, tzv. duchovnej sfére, ktorá je mimo sféry môjho otca, vás privedú tak blízko k satanovi, a teraz dobre počúvajte, zatiaľ je to ešte sranda, ale po prekročení určitej hranice už nebude možnosť návratu. A tu sranda končí. Jediná Božia sféra lásky, ktorá existuje mimo tejto zeme, je nebo. Všetko ostatné, čo vám bolo povedané, je nepravda. Satan však chce, aby ste verili, že to pravda je. Skutočnosťou je však, že on ťahá všetky tieto nič netušiace poverčivé duše do temnoty pekla spolu so sebou a všetkými jeho padlými anielmi. Všetko v mene falošnej lásky. Prosím, pamätajte si, že láska pravá láska môže pochádzať len od Boha. Večného Otca odkazuje vám spolumajiteľ vesmíru a král ročnej ríše. Povedal som vám to preto, lebo mi na vašej spáse, na vašich životoch a dušiach záleží. Dáme pieseň. ďaleko od super sveta. Žijú tichí ľudia, sú šťastní a zvláštne svietia. Tam, kde nie je signál, vietor spieva pieseň trávy a my zas pri káve čítame samé zlé správy. Sami si to robíme, také zložité, prvýkrát sa obzerám. Čakáme pripojení, v tom opojení na ten nový sebatlán. Tam, kde nie je signál, vtáci pijú ran sú. A my môžeme snívať, vidieť slobodu, chodiť bosú. Sami si to robíme, také zložité, prvýkrát sa obzerám. Čakáme pripojení, v tom opojení, na ten nový seba plán. Virtuálnu lásku stráži veľa hesiel, čo sa týka srdca, je to čistý priestrel. tento týždeň. Ďakujem pani Edita, pani Mária a Terézia za podporu mojej misie práce, ktorú robím nielen týmto vysielaním na slobodnom vysielači, ale aj článkami na umenižiť.eu, kde je číslo účtu, alebo na poradni na facebookovom profile pod menom Pavel Pakoš Niekto robí, ako jeden lojsko sa dopočul, že to, čo nás práškujú z hore tými lietadlami, títo čerti, takže zaberie odstávanie, dáš ocot, to musíš variť a to vytvorí tie výpary toho octu nad tvojim domom, treba otvoriť dvere, tak takú bublinu octovú a tie nanočastice s tým pieskom alebo nejakým chemtrailom už nebudú na teba pôsobiť. Tak je to taká rada troška ako z múzea náboženskej strany na zábavu je to dobré, ale je to taký symbol ezoteriky, že posielať do neba ocot to nerobme. Sa hovorí, že niekto zostane na ocot, alebo zostala sama. No však ale možno sa zasvetila nebeskému kráľovi, ako jeho nevesta. To už není na ocot. To vám odporúčam. A niekomu, kto žije manželstve 30-ročnom a rozpadlo sa ten vzťah, nejde to, aj, si, aj sa pokúšal to dať, že nech pán Fára obnovíme manželské sľuby, aby sa tá žena znova do mňa zamilovala ako pred 30 rokmi a povedal mi, nejde to. A tak mu hovorím, nenúť to, skončí to manželstvo duchovne. To neznamená, nehovorím, že rozved sa, ale žij pre Boha. Že ako reholník, chod do samoty, naplň to svoje miesto Bohom, ono to chvíľu bude boleť, pretože sme závislí, ako na drogách, neraz na ľuďoch, na ich prítomnosti, Treba zostať aj sám, vyčistiť si svoj chrám, naplniť to svoje miesto Bohom a pripraviť sa na nebeské manželstvo v tisícročnej ríši. To vám odporúčam, aby ste nedopadli ako na hlúpania, prepáčením radšej meno nepoviem. Pán Farar sa dozvedel, že čo robí. No, oni žijú 20 rokov manželom, ju to už fakt nebaví, a v tom intimnom živote. Ona mu odovzdá to telo, no čo iné má robiť, no tak ako sme manželia tú pavžovskú povinnosť, ale je to strašne pre ňu nepríjemné. Ona už dávnejšie cíti posledné roky, hovorí 5-7 rokov, že to je o ničom a že jej to robí zle, je to odporné. On do nej, on si potrebuje svoju potrebu urobiť, telesnú, je to taký živočích, no a naháče do nej svinstvo cez intimný oblast. Vlastný manžel. A ona mu oddá to telo a trpí. A no však nech si on... Však, však e, no, nejak to... Ale ty, ty sa zneúctiuješ. Ty hrubneš. Ty bezcitneš a ten tvoj chlap, ty ho vykrmuješ, mu ego. No áno, áno, on má také ego. No hrozné má aj obezitu, aj naháňa peniaze a kšefty, čo už vôbec nepotrebuje. No na čo to robíš? Dodávaš mu ženskú energiu, aby degeneroval on aj ty? No, toto robia niektoré otrokyne. A čo tak si povedať, vieš čo, no už to nie je ono, už mi to nerobí dobre, prosím ťa, nerob mi to. No a v druhom manželstve zase, on si našiel Milanku, keď mu to žena povedala, že sa zasvetí Bohu a že to nerobí dobre a on si našiel nejakú inú a tak to už aj, a druhú a aj tretiu už má za 10 rokov posledných. Manželstvo sa nerozpadlo, no ale tak žijeme také pokrytectvo, tak takto to už žijeme. No už šili, ako aj tie vzťahy není ľahko udržať to, aj to manželstvo môže mať aj takéto veľmi nepríjemné konotácie však, ale však sa nejako dohodnime, pomôžme si, pokiaľ môžeme, ale nenechajme si, nielenže drevo na sebe rúbať, nenechajme sa takto hrubnúť, pretože to je tiež, to už nie je ezoterika, to je okultizmus ktorý nám poškodí aj duše, aj tela. Čo s tým treba robiť? Teraz si povieme o nejakých bludoch bosorádských, ktoré sa vyskytujú v cirkvách a na Rady Lumen. Neviem, či to niekto prebere do konca sveta. Sú potrebné samotných katolíkov. Tam sa teraz preberá, ako zachraňovať planetu, nech sa páči a papa, páča, máme robiť nejaké pobožnosti, je to trapas. Je to niečo hrozné, ale to, že planéta má byť premenená, že tu má prísť nové nebo a nová zem, že tu príde Kristus, tak to je pre nich veľmi veľký čudák budete, keď im to pripomeniete. A keď im poviete, že amilenarizmus, ktorý mnohí vyznávajú, že to je súčasť, neverí v Boha, a zrada Ježiša Krista. To ani nepočuli. Tak čo to je? Je to heretický eschatologický postoj v kresťanstve. Eschatológia to náuka v posledných veciach ľudstva a človeka, ktorý tvrdí, že na zemi nebude žiadna tisícročná vláda spravodlivých s Kristom. A milenaristi interpretujú týchto tisíc rokov symbolicky, buď ako dočasnú blaženosť v duši, v nebi pred všeobecným zmrtvých staním duší, ktoré teda statočne prežili život, už sú hore a tam sú blažení. A to je také symbolické, alebo ako nekonečnú blaženosť spravodlivých po všeobecnom zmrtvých staní vo už v trvalom stave po konci tej tisíc po konci tých ľudských dejín, že potom to bude tých akože obrazne povedané tých biblických tisíc rokov spomínaných zjavenia poštola Jána 20. kapitola. Je to pre nich symbolické číslo, čiže nie je doslovné trvanie času. A milenaristi tvrdia, že milénium, čiže to tisícročne, už začalo a prebieha súčasne so súčasným cirkevným vekom. No ale to je už 2000 rokov, tá církev je tu tak vám to nejako nesedí. Tak ako? Ono to má pôvod v tom, že prví kresťania, keď pán Ježiš otrpel čo, na kríži, zomrel, odišiel do neba, prví kresťania, verte alebo neverte, obrovsky silno verili, že za ich pozemského života sa Ježiš Kristus vráti ako kráľ začne panovať, odstaví všetkých týchto lotrov, aj kmotrov, aj vpatrov potrestá. A tých spravodlivých, ktorí zomreli ako prví mučeníci prvej generácii kresťanskej, že oni budú tí spravodliví, ktorí budú vládnuť Ježišom Kristom tisícročnej ríše. Toto bolo veľmi silné presvedčenie. A poštol Pavol ich napomenul, ale vy si nemyslíte, že to bude len tak hurá hneď. Už musí prísť kopu času, musí tu prísť ešte antikrist, ktorý sa pre, prehlási za Boha, musí tu prísť veľké odpadnutia, možno kopu času. To bolo v prvom storočí, dostali napomenutie, potom ich napomenul Origenes v treťom storočí, a že treba, aby vládol Ježiš Kristus v našich srdciach, to opakovali všetci svetí, aj Katarína Sienska v stredoveku, každý svetec vám to pripomne, každý poctivý kresťan, že je veľmi dôležité mať účasť na tzv. prvom vzkriesení, spomínanom v apokalypse. To znamená, že ja tam detronizujem svoje nešťastné ego a dám tam pána Ježiša do trónu môjho srdca a on odovzdá mu svoje telo, svoj život, svoje hriechy, svoje všetko ty buď môjim kráľom a pánom, ja budem tebe slúžiť a budem sa snažiť ťa neurážať nejakými ťažkými hriechami. Budem v takomto stave milosti posvedzujúcej, no a keď sa buď to bude strácať, tak si to budem obnovovať svetým príjmaním, modlitbou, dobrými skutkami, štúdiom a tak ďalej. A milosť pomáhajúci, aby som aj druhým pomáhal, toto je to prvé vzkriesenie a to kráľovanie Ježiša v našich srdciach po celých dejin 2000 rokov. Veľmi dobre, no ale tu sa jedná o to tisícročné kráľovstvo. Bude to či nebude to? Nebude! Všetci amilenaristi tvrdia, že žiadne nebude. No ale to, že to blúd jak hovedo vykotený priamo z pekiel, to vám povie takto priamo málo ktorý duchovný muž, tak ja vám to hovorím. Zjavenie 20 už prebehlo podľa ich názoru diablom už bolo zabránené v zvádzaní národov, šírení evanielie zastávajú názor, že zatiaľ čo Kristova vláda počas milénia je duchovnej povahy. Na konci cirkevného roku sa cir Kristus vráti, v poslednom súde na stoli trvalú vládu v novom nebi a novej zemi, ale odmieta myšlienku nového neba, novej zeme, obnovenej, zduchovnenej. Možno sa to bude postupne spiritualizovať. Oni odmietajú v nejakom budúcom vraj tisíc ročí, ktoré bude vraj Kristus vládnu na zemi pre začiatkom väčšného života, premeny zeme. A podivne tvrdí takéto ezoterické bludy že Ježiš v súčasnosti kráľuje už neba, sedí po pravici Boha Otca, že Ježiš zostane je so svojou církou až do konca sveta, ako slúbil pri svojom na nebo vstúpení, ale že milénium sa začalo Ježišovým zmrtvých vstaním. Tým, to je to prvé z mŕtvych stane, to počiatoč, skriesenie zmrtvých. Z toho duchovného mŕtvého stavu sme sa vzkriesili a už teraz on v nás kráľuje. A sú vám aj takí výťuzi, ktorí tvrdia, a milenaristi tiež, že v nejakej štátnej podobe to tu už prišlo, v cirkevnej podobe, že katolická cirkev je to kráľovstvo tisícročné a že pán Ježiš už cestu cirkev a cirkevných predstaviteľov kráľuje. To neviete, kresťania? No toto jeden odvážny katolický kniaz na Slovensku tvrdil na prednáške verným katolíkom a potom už žiadne tisícročné kráľovstvo nebude. Ozaj, myslíš? No myslím si, že sa myli. Dáme si pauzu, dáme si niečo na odľahčenie. Som sa modlil, modlil a naraz mi takto ťuka na okno. Čuk, čuk, čuk. Pozriem vedľa, taká žabka, mladé devča, 18 taká plus minus. Mini sukňa, štekličky, kabelka, ťuka mi na okienko. Pozerám na ňu, Spustil som okno. Ona, dobrý večer. Hovorím, dobrý večer. A neprajete si služby? A teraz tak na ňu pozerám, mne nedošlo, ja som nevedel, čo ona chce. Ale prosím vás, aké služby? No, služby. Aha, pokýval som slavu, došlo mi. Otvoril som dvere, pozerám na ňu od hlavy po pety, ste veľmi pekné dievča. Ďakujem. Páči sa vám? Áno. To, čo vidím, ja nemôžem klamať. Ste pekné dievča, ale asi ste slepá. Prečo? Ja som pre vás starý chlap. A cudzí. Skoro by som mohol byť vašim detkom a 100% otcom. 100%, lebo také mám netierky, jak chce vy. Som pre vás starý a cudzí muž. Neponižuje vás to? E, e, trochu. Čo máte v sebe? Alkohol alebo drogu? Čože? Nože. Alkohol, drogu? Prvý tým polovičnú dávku. Aha. Môžem si ku vám sadnúť? Myslím, páne Bože, môže či nemôže? Čo keď má nejakého pasáka, ten odpíše číslo spz a dá preplatiť na biskupský úrad. <laughs> Teraz som nevedel, že čo... A hovorím si, Ježišu, jak by si ty chcel, ak je to tvoja sveta vola, dobre, ale drž ma, lebo ja som len muž. Na mňa, keď položil biskup ruky, kňaz neprestal byť muž. A my muži sme v tej veci slabší. Táto ukážka sa nám hodila do textu, čo rozoberám, že takéto pupuškovateľe rečí, ako malá tá prostitútvočka, máme neraz aj my, ktorí slúžime nie Bohu, ale viacej pozemskej moci a klameme veriacich že žiadna tisícročná ríša nepríde, ale už je to tu. Áno, bola taká verzia, že to je církev ako vláda církevných predstaviteľov, ktorá už tu je. No ale keď ste v tej cirkvi, zistíte, že tam teda není všetko ideálne však a no, že aj tí biskupy nie sú všetci svetí ani pápeži a že sú tam aj občas nejaké krivdy, a trestné činné škandály. Čiže toto <laughs> ročná ríša, to je posmech, výsmech. No alebo druhú verziu si katolíčkovia urobili tak, že to musí byť veľmi dôležité je uctievať toho, kto má moc. No počúvajte, volá sa to blud etatizmu miesto Boha pozemských politikov a vládcov sa im kláňajú. Do kresťanstva sa infikovala táto hereza ezoterická od 4. storočia, kedy kresťania vychladla v nich túžba po nejakom tisícročnom kráľovstve Kristovom, no tak začali si ho hľadať na zemi. A pán Cisár bol miesto pána Boha však. Je to uprednostňovanie štátnej moci pred mocou Božou. Otrocké posluchanie na slovo cisára, kráľa, komunistickú či nacistickú stranu, či hlavného hygienika pri Feng pandémii. Videli sme to. Etatizmus. Ako šľak. A myslím, že scientizmus sa to volalo, to bolo už zneužitie vedy. A kto slepo poslúchal dezinformovaného hygienika, tak to bol tiež ľudár. Dôsledné čušanie pri neprávostiach, vyčíňania pozemskej moci. Povrchofilovia v extrémnej a mimoriadne trápnosť babelej podobe. Je to politické pohodiactvo je druhým extrémom netrpezlivej predstavy prvých kresťanov a že teda to tisícročné kráľovstvo už musí prísť v prvom storočí. No a keď neprišlo, Božia vôľa bola iná a táto svetá nádej, sveté obrovské nadšenie ochladlo, začali v nesvetých bublinách kresťania, katolíci inhalovať fikciu inú, že treba nám budovať miesto vnútorného Božieho kráľovstva a ohlasovania tisícročného kráľovstva na konci dejí, na času po antikristovej vláde, hrvozovláde, najmä nejaké to pozemské kráľov kráľovstvo, nejakú ríšu kresťanskú, veľkolepé cirkevné katedrály sme začali stavať, obrovské biskupské paláce, nepotrebné pozemky nadbytočné, rozkokošené charity, kde sa už staráme nielen o kresťanov, ale teda všetkých, akože tvárime sa o darybákov nerozlišujeme. Či tisícročný pápežský štát, ktorý to bol 11 storočí, aj s vojensko dovoleným, teda bolo vtedy v stredoveku, rozširovať územie, cirkevné pozemky, pridávať. Aj vojnami pápeži boli na čele takýchto mikrovojen, aby mali pápežské štáty väčšie pozemky. Celé stredné Taliansko, také niečo, ako tri štvrtiny Slovenska boli pápežské štáty a to bola náuka, že to tak musí byť, že to Božia vola, ideme rozširovať to cirkevné územie, lebo je to nástupca Petrov, Kristov a tak ďalej. Takto ich tela napadla infekcia obezity, okrem naivity, ktorú sme si osvojili oveľa viac a do hlbok než evanílium. Tiež robenie si z Petrovho nástupcu aj modlu náhradcu pontifeka, pontifexa Maximusa, ktorý cisár sa presťahoval do Konštantínopolu, zostal tam Petrov nástupca, ktorému sme dali tiaru a bol miesto cisár ktorý v mene Kristovom ako jeho zástupca už pred jeho druhým príchodom vraj má riaditeľovať najmä tú vonkajšiu pozemskú podobu Božieho kráľovstva, ktorá odporúča nebiblickú poslušnosť nejakým tým pozemským faraónom, ktorí zagarantujú samozrejme ako bonus najmä ochranu cirkevných príjmov a majetkov No ale toto, čo tu spomínam, proroci v starom zákone a pár odvrhlivcov v novom prísne karhali ako z cestie duchovné homosmilstvo s nesvetými králmi v jednej posteli. Si tam vyrobíte dobre? Cirkevní papaláši, však sú to neraz mafiáni, alebo lotri spolupracujúci s kmotrami, ako teraz je to modloslužba. Dopadlo to tak, že Vatikánsky štát po 11 storočiach vlastníctva 41,000 kilometrov štvorcových pôdy v strednom Taliansku, Slovensko má 49 tisíc kilometrov štvorcových, má dnes 44 hektárikov iba v centre Ríma a vraj ho ozbíjali slobodomurári o tie tisíce kilometrov štvorcových pozemkov, ale však na to nebolo pápežom vôbec ani treba. Oni sú tu pre duchovné veci. My sme to inkarnovali, to tisícrečné kráľstvo napríklad. Toto trvalo tisíc rokov. Mnohí postihnutí polokatolíci touto herezou majú obsedantno nutkavé, neurotické obsesie, podobne ako to mali preláti v Vatikáne, v centre. Že náš národ musí mať aj štátnu podobu, musí, musí, aj slovenský štát musí byť. Vôbec nemusí. Náš národ bol aj bez štátu. A bol zdravší duchovne. Bol pokornejší. Podobne aj Židia. Keď nemali nejakého kráľa, ale boli v nejakom područí. Nemali tu štátnu píchu, vojsko, kráľa. Boli normálnejší, duchovnejší. Ako náhle prišli král, králi, začali problémy aj u nás. A nevadí vám vôbec, že garant tohto pseudokresťanského kráľovania je neraz aj nejaký vojnový zločinec? Napríklad Adolf Hitler pri našom prvom slovenskom štáte v roku 1939 až 1945 bol to slovenský štát pôrod slovenského štátu, predčasný pôrod. To bol, zaniklo to. A my sme zobrali okrem tej slávy, štátnosti, prestíže a tej pýchy národnej, aj prebrali aj hrôzy z hitlerovského režimu do svojho ducha, svojho slovenského národa. Dodnes sa to existuje, keď sa niekto chová ako gestapak na úrade. To sú tie pozostatky hitlerizmu medzi nami. Čistí sa to. Viem, o čom hovorím. Sná to dočistíme do konca sveta. Alebo znacifikovaná súčasná Európska únia. Alebo že mnohí zmanipulovaní kryptožidia či pseudokresťanskí sionisti ako zdrogovaní kokain jasajú už pri satanistickej genocíde vyčíňajúceho štátu Izrael v súčasnosti. A viete, kde je ochrancom toho, tej genocídy? Nie sú nejakí dobráci, ani kresťania. A vonkoncom nie žiadni židia, ani ľudia. Sú to veľkí globálni kmotri. A to neviete, to sme nepočuli na radiu, to nebolo. A vy si myslíte, že to neexistuje. Aha, no, tak. Je toto pohanská predstava napáchnutá neverou a príliš unáhlenou pozemskou podobou vraj Božej ríše a Božej vlády, ktorá ešte nenastala, ale prichádza, raz bude. Takto dnes šliapu pohania po Jeruzaleme a modernistickí kariéristi začali posledné desaťročia ročia šliapať už aj po vatikánskych cirkevných a iných úradoch. Škoda radosne sa rehocú Kristovcom za dverami, ako ich prenasledujú, ponižujú. A čo robia s kmotrami? Fotky, úsmevy a spolupráca. Ako keby cirkev viedol nie svetý nástupca svätého Petra, ale nejaký pacifistický, buddhistický Dalajlám. To je problém pápežstva po druhom vatikánskom koncilu. Spíte tak, že si ani neuvedomujete, ako oddane pracujete pre systém falošného proroka. Ste pred kapelou Antikrista a jeho vláda, keď sa tu zjaví. Všetko dokonale odhalí. Teraz je to tak, tak skryté, málo kto si to všimne, ale e, za chvíľu sa to prevalí. Všetci budete musieť sa rozhodnúť za Krista alebo za Antikrista. Z neinformovaných a takto zmanipulovaných veriacich to postupne vyrába nedôstojných otrokov, zropušených komunistických, nacistických či dnešných libertínsko-globalistických vládcov, to sú tri ropuchy z apokalipsy, zjavenie 16.13. Týmto utajným mafiánským kmotrom vyhovujú najmä pseudoteológovia a ich obete, infantilní tajtrlíci, ktorých niekto okradol o zdravokritické myslenie, čo s dočasnou mocou asi nadragovaní ako roboti vykonávajú aj neetické rozkazy, krádeže výhrady vo svedomí. Zneocťujú svojich bratov a sestry a nerobia za to žiadne pokáň. Na túto kinder teológiu ťuťuli muťuli, ktorá má niečo straš- oveľa horšie ako celá ezoterika dokopy, lebo sa to javí, že to je kresťanstvo a je to mnohokrát. Mnohé sú to prvky antikresťanstva a nie sme varovaní našimi vrajocami, ktorí sú sfotrovateli s týmito lotromi a spolupráci s kmotrami iba pár jednotlivcov si uvedomuje reálny stav, možno je to fakt, z tých 400 tisíc kňazov ktorí sú väčšinou domýlení. Možno 100 ich je triezvých a nie opitých. Ak niekto s chodením do kostola a tým dobrým, čo ten kostol sviatosti a tá prevádzka odporu, a, dáva, ak odporúčajú s tým slepú poslušnosť, mať judášskú spolúčasť aj na zločinných režimoch v našich dejinách, dopadnú tak, že stále riešia tisíckrát nejakého dôležitého geopolitického prostitúta alebo narcistického pána Farára v svojich nedelných obedoch. On bol na jednom obede viackrát. A čo vy tu stále riešite? Toho svojho pána Farára, ktorý bol postihnutý ťažkou viešitnosťou a narcizmom. No tak toto riešili miesto Krista, miesto normálneho života. Takýchto novodobých narcisov a zabúdame takto na kráľa tisícročnej ríše, no tak sa spamätajme, tak ako som vyzval tých, ktorí sa venujú ezoterike, všetci sa musíme niečoho zrieknúť. Mladý chlapec pornografie, jednoznačne. Neurobíš nič, ak sa toho nezriekneš. Zamoceš sa do, do svinstie. Ak začneš robiť duchovno, tak sa toho musím zrieknúť, aby si sa mohol venovať nejakej slušnej žene. Podobne tá, ktorá odovzdáva ako prostitútka svojmu partnerovi svoje telo a ten ho zohavuje tam a ona sa zle cítia, a potom plače a nahádzané má v sebe gebuziny. Tohto sa jednoducho treba zrieknúť. Nejak to vyrieši dôstojne. Podobne ezoterička, ktorá bere peniaze za to, že tak sa toho musíš zrieknúť, tej techniky. A rob to kvôli nie Pakošovi alebo neviem komu, chrbtov voči Ježišovi, daruj mu niečo. Všetci to musíme robiť. Ak chceme pred ním obstáť a, ne, a neprepadnúť sa tam od handy. tak každý niečoho, čo uráža Boha, čo ubližuje aj nám. Aby sme neskončili ako novozákonní farizeji, nositeľia aj dobrého duchovna aj zaujímavých vecí, ale dopadli tak chudáci, že napáchali zločiny, či mali účasť na spolu zločinoch a nerobili za to žiadne pokáni. No to je škoda takto žiť. 15.01 dáme nejakú pesnička. pôjdeme do záverečnej časti, ak chcete, môžete zavolať, zamailovať. Nie? píšem na cizí zeď a další jed plodí další jed. A to, že každý může mít svůj hlas, neznamená, že musíš soudit nás. Yeah. Dávno nečtu komentáře, pás bych musel nechat všeho bejt. Možná na zíp onehdá byl spíš pra otec hejt. Sousedova veranda je téma, který letí. Uklid svojí ráno bude stejně samý smetí. Ti poviem, bracho, respektuje svojho hejtera, predurčené milovať je každému, kdo nenávidel. A naši byli sa o slobodu ešte včera, tak pre pár že popieraj na zísel. Píše na si zízeť, další jed, plodí další jed môže mít svůj hlas, neznamená, že musíš soudit nás. Rádi na cizí zeď a další jed plodí další jed. A to, že každý môže mít svůj hlas, neznamená, že musí soudit nás. Malujeme si čertov na tie cudzie steny Nech sa tiež bojí, keď si vystrašený Nech je tiež smutná, keď si osamelý Chceš nechaj oni cítia tu bolesť, keď si utrapený Ale tým sa nič nezmení, súdi, sám si odsúdený Čo ti poviem, bracho, rešpektuje svojho hejtera Predurčené milovať je každému, kto nenávidel A naši byli sa o slobodu ešte včera Tak pre pár že popieraj. Rádi píšem na cizí zeď A další je, oni další je ty, co vypadá, že vidíš. Nemusí být tak, jak se zdá. Jsme jenom lidi, co dělají chyby. Vše nemusí být tak, jak se zdá. další jet a to, že každý môže mít svůj hlas, neznamená, že musíš soudit nás. Tak si niečo prečítame. Vybral som vás z bohatej ponuky knihy Pravdy, ktorú máte zdarma na internete knihapravdy.cz alebo .sk Začítajte si, dostali sme nejaké tie správy podpísané Božími menami, sú odkazy z neba, ktoré asi najpodrobnejšie popisujú, čo žijeme, čo nás čaká v budúcnosti. No a predstavte si, našlo sa niekoľko desiatok biskupov. U nás na Slovensku je to biskup Sečka, teda bol v Čechách to bol arcibiskup Graubner, ktorý je v Prahe. Pán Sečka je už na väčšnosti. No tí prehlásili podobne s ďalšími biskupmi, že tieto proroctvá sú falošné, s démonským pozadím, no a nemáme ich vôbec sa tomu venovať ani pozornosť. Fúha. No ale za prenasledovanie nejakej vizionárky, ktorá prináša prorocké vízie môžu byť tie najťažšie tresty duchovné. Radšej by som na niečo bolo dobre, pretože vizionárov je, že vraj 20 kvalitných na planete, na možno 120 rôznych a sú rôznej kvality. Niekedy sa opakujú, niekedy hovoria ako malým deťom infantilné veci dokola. Ale toto je pre, také, pre taká najvyššia liga, niečo veľmi náročné. No a 99,99 ,99 katolických biskupov sa radšej nevyjadrilo verejne o týchto posolstvách, pretože sa do nich začítali a báli sa ich pochváliť, báli sa to zavrhnúť a Vatikán sa tiež k tomu vôbec nevyjadroval, ako keby to neexistovalo. Čo je ich najväčšia chyba, myslím si, No a tí, ktorí sa ozvali, to 0,1%, či ešte menej, tak upozornili, že tieto posolstva sú dosť vážna vec. No vypočujme si, či sú teda v zákých sfér, či temných, alebo svetlých. Ja som Boh, všemohúci Otec, stvoriteľ všetkých vecí, Boh najvyšší. Cera mu je aj dôležité, aby tí, ktorí nasledujú učenie rímokatolíckej cirkvi, prijali milénium, čiže tisícročnú ríšu, po skončení antikristovej vlády, ktoré je pred nami tak, ako bolo prisľúbené všetkým mojim deťom. Slova obsiahnuté v mojej svetej knihe, svetom písme, neklamú. Môj prísľub sa nachádza aj v skutkoch apoštolov. Evangelista Ján bol taktiež oboznámený o slávnom návrate môjho milovaného syna, keď bude na tisíc rokov panovať v novej ére pokoja a mieru. Medjugorje sú už javene 44 rokov, tam sa veľa hovorí. Gospa nás tam chystá na éru mieru. Modlite sa, postite sa, robte pokánie, adorácie, sveté písmo, dobre skutky a dokola, ale o tej ére mieru čakáme tých 10 poselstiev, tajomstiev. Tu je nielen 10, tu je tisíc tých tajomstiev, všelijakých poprezradzených. Preto radšej vyhľadávam niečo konkrétne ako len všeobecné reči, ktoré už som počul pred 20 rokmi. Prečo tí, ktorí tvrdia, že rozumejú môjmu svetému slovu, odmietajú z neho prijať jednu časť a tú druhú už nie? Tým mojim posveteným služobníkom hovorím, aby teraz otvorili knihu pravdy. Ste povinní hlásať pravdu. Nesmiete počúvať tých z vašich radov, ktorí prekrúcajú pravdu týkajúcu sa novej éry pokoja na zemi. Čím sú motivovaní vaši bratia moje rímskokatolíckej cirkvi, ktorí to popierajú? Vniesli ste do mojich dietok zmetok. Kvôli ich vernosti k jedinej pravej cirkvi rímskokatolíckej im upierate príležitosť aby pripravili svoje duše na pánstvo môjho syna v novom raji na zemi. Je to silno rimokatolické, veľmi zvláštne, čo by sme čakali, že tá práva církev je niečo kresťanské, niečo duchovené, niečo veľmi ideálne, pretože dejiny rimokatolíckej cirkvi, ktorej som členom, je poznačené veľmi silnou hriešnosťou aj infiltráciu nekvalitných, aj prelátov, aj temných síl, aj škandálov, z ktorých 500 rokov upalovanie kacírov, taká drobnosť však, alebo mučenie niekoho, kto mal iný názor, však to je satanistická hrôza, ktorá bola bežne tolerovaná pol tisíc ročí. Hrôza, ale však to nie je celá církev, to sú tí nekvalitní lapaji, ktorí tam čo navyvádzali tým sa moc nezaťažujte a všímajte si tam to Božie, čo tam je, lebo je tam nie len tie tieňe, ale tam aj svetlo z neba. Vašou povinnosťou je informovať moje deti o pravde. Mojim deťom hovorím, nesmiete nikdy popierať pravdu obsiahnutú vo Svetej Biblii, ktorá obsahuje pravdivé slovo. Vy, moje deti, musíte prijať zasľúbenie dané mojim synom, po jeho slávnom zmrtvých vstaní. On povedal, že znovu príde. Tento čas druhého príchodu môjho milovaného syna na zem sa približuje. To sú duchovné slova. Toto by mal povedať aj každý duchovný otec a nie tu tárať. Pača máme, klíme, záchrane planéty, čičíkať lotrov tohto sveta, nepokarhať ich a podávať im ruky, keby sa nič nedialo vážne. To je tragédia. Taký gíč. Že to bude múzeum náboženskej srandy na tých najčestnejších miestach. Ak veríte prísľubu, ktorý dal môj syn, potom viete, že on tým mieni to, čo povedal. Keď znova príde, tak príde, aby vládol a prevzal si svoj právoplatný trón v novom raji, ktorý som stvoril na zemi pre vás všetkých. Nikdy nespochybňujte slova vychádzajúce z božských úz mojho milovaného syna Ježiša Krista. Vedzte, že ja, váš milovaný otec, si prajem, aby ste sa všetci spojili ako jedna rodina s mojim synom v raji Príjmite pravdu. Neprekrúcajte ju ani si ju neprispôsobujte tak, aby vyhovovala vašej chybnej interpretácii pravdy. Ja som pravda. Ty nemôžete zmeniť mňa ani to, kto som. Pravda vás vyslobodí, váš milovaný Otec, Boh Najvyšší. Tak ide z toho niečo zlé? No však to je netolerancia k iným náboženstvám, iným božstvám. Presne to. To je sveta netolerancia nebeského Otca. Priama otcovská reč. Je to otcovský preplesk a preto ho tu čítam s primeraným tónom, aby som vás jemne prepleskol z vášho polospánku polokatolíckého alebo ezoterického omámenia. Doba je vážna. A náš čas, ktorý tu máme, je drahocenný. Využite ho na niečo, čo sa páči Bohu. A zrieknite sa niečoho, čo nám už Ježiš povedal, že ho to uráža, že sú to havnosti, nájdete to v Biblii, alebo aj v týchto posolstvách pár vecí doplnených Biblii. Biblii Nesmieš nikdy zabúdať, že napriek môjim prísnym varovaniam, ktoré dávam ľudstvu, prechovávam v mojom srdci celkom výnimočnú lásku k svojim deťom. Je nevyhnutné, aby bola zem teraz očistená, pretože keby som sa teraz vrátil, nebolo by to vhodné, aby som po nej kráčal. Keď bude ľudstvo očistené, tak zostanú len tí, ktorí milujú mňa a môjho väčšného Otca. Moja vyvolená generácia bude so mnou na veky. Tento raj vám ponúkne tisíc rokov mieru, lásky a harmonie. Po tomto období dôjde k druhému skrieseniu z mŕtvych. Predstavte si, čiže prvé skriesenie nám bolo vysvetľované na teológii Myslím, že to už spomínal Origenes, spomínal to svätý Augustín, sveta Katarína Sienská a mnoho svetcov nám opakovalo, že účasť na prvom skriesení, ktoré je napísané, majú tí, ktorý kráľuje Pán Ježíš v ich srdci, ktorí sa zbavili hriešného spôsobu života, snažia sa páčiť Bohu a snažia sa v tom udržiavať. To je vraj prvé vzkriesenie. Druhá verzia taká mystickejšia, apokalyptickejšia je, že prvé vzkriesenie nastane, keď bude církev vychvátená a mnohí ľudia zmiznú z tejto zeme. Či to bude pred antikristovým časom, my čakáme katolíci varovanie, zázrak a nejaký trest. Varovanie 15-minútové osvietenie svedomia celosvetové, vraj sa to blíži. Ak to príde, budeme mať jasno, kde robíme chyby, vďaka Bohu zaň. Bude to záver doby milosrdenstva, posledná, posledné zvonenie, že ideme do posledného kola dejín. Ak náhodou to príde, tak aby ste to vedeli. Zázrak Uvidíme, možno to bude séria zázrakov, ale jeden z najväčších zázrakov je, že niekto myhnutím oka bude zrazu, prejde z tejto fyzickej reality do nejakej reality spirituálnejšej, bez toho, že by zomrel. Bude tzv. vzatý do neba, bude vychvátený, alebo sa premení. Vraj toto dostanú spravodliví. Možno 144 tisíc tých, ktorí budú vládnuť s Kristom, možno to dostanú 144 miliónov. Ja netuším, ale niečo takéto príde, sú rôzne teórie, že to príde zrazu, že to bude viackrát, viac vln, že to bude v strede súženia, na začiatku súženia alebo po konci vláde Antikrista. To sú rôzne teologické názory, len treba s tým rátať, že príde na konci tisíc rokov tam sa bude niečo dôležité s ľudstvom diať aj s nami. Ja predpokladám, že ta tam nebudeme nudiť, ale budú nám tam napríklad premietať to, čo sa počas 6000 rokov s ľudstvom udialo, tak tam, ako tu pozeráme videá, budeme tam vidieť na nejakej, neviem ako, Budeme tam vidieť reálne filmy, ako vyzeral nejaký Gaius Julius Caesar, Napoleon, Origenes alebo svätý Tomáš Akvinský. Reálne to budeme vidieť. Budú nám tie filmy premietať, budeme sa učiť. Pravdepodobne tam budú súdy. Tisíc rokov sa bude to, čo je teraz nevyšetrená, čo pán Doktor Harabin tu hovorí, raz sa to všetko vyšetrí. Stane sa to, že nejakého pána Harabina, z ktorého si robia posmech mocný, ono ho dajú na čelo generálneho prokurátora tejto krajiny, možno Československa, dajú mu tam nejakých archanielov, nejaké nástroje a on všetky nedošetrené činy začne poctivo vyšetrovať. Spravodlivo vyníkov tresta. A beda nekajúcim. Beda tým, ktorí si dnes zaplatili nespravodlivé rozsudky. Beda každému chrapuňovi, každému darebákovi, každému mafiánovi, ktorý sa vám dnes rehoce do ksichtu za to, že si zaplatil nespravodlivý rozsudok. Takýto nejaký pán Harabin alebo niekto dostane moc a títo svety spravodliví budú súdiť. Svet bude sa ten bordel tisíc rokov pravdepodobne upratovať okrem iného. Budeme v inej dimenzii, v inom svete. Toto ezoterika nehovorí vôbec a ja vás napomínam, skončite s ezoterickými knihami a začnite sa venovať tisícročnej ríši a jej kráľovi. Neoľutujete, že ste ma poslúchali. Len potom, ako je to po tomto období dôjde k druhému vzkrieseniu smrtvých. Či to bude, v ktorom storočí, či až na konci, neviem. Ale píše sa to aj v Biblii, aj v tomto posolstve. Len potom môže byť všetkým duchom ponúknutý väčší život s Božím svetlom, ktoré ich bude prežarovať. Séra moja, prečo váhaš? Vary nevie, že tieto proroctvá boli predpovedané. Nech nikto nie je na pochybách, vám, deťom a ľuďom tejto generácie bude daný dar života v raji, ktorý bude dokonca krásnejší ako ten, ktorý bol pripravený pre Adama a Evu. Veľmi sa čudujem Vatikánu, že o tomto nevedia. Starnutie nebude viac existovať, pretože človek bude žiť v miery v rodinách rozličných generácií. Tak mnoho lásky a radosti sa stane každodennou skutočnosťou. Konečne získate naozajstný a trvalý mier vo svojich dušiach. Prečo by to nebolo možné? Toto je tá zem, ktorá bola úmyslom môjho otca, ktorého Božia vôľa sa konečne stane ako v nebi, tak i na zemi. To sa modlíme každý deň, modlitbu náš. Nech sa, Pane, stane Tvoja vôľa tak, ako je v nebi, tak aj na zemi. A duchovný život správny je nasledovať Ježiša v tom, nepreberá, čo kamarátka mi povie, čo ten guru mi povie, alebo rieši toho, toho, ale v tichu sa pýtať, dobrý Bože, a čo ja mám robiť? Čo je Tvoj nebeský ocko? Čo je Tvoja vôľa v mojom živote? Čo mám konať? Dávam vám tu nejaké impulzy, čo sa nebeskému ockovi páči a čo nie. Všetci sa radujte na výraj, je treba uvítať s nadšením a očakávaním. Toto my sme už stratili. Toto mali to nadšenie, mali znáť prví kresťania prvej generácii, a boli ochotní za Krista zomrieť aj ako mučeníci, tak sa aj stalo. To bola prvá cirkev. To boli hrdinovia, boli v katakombách. Žiadne církevné majetky, žiadne katedrály biskupské hory, žiadne spojenie s mocou. Císár ich prenasledoval rímsky cisári, to boli šelma vtedajšia, a oni silno verili, že sa vráti kráľ nebies a dali za ňo život. Toto my už nevieme. My už mravčíme, a toto zle a tamto nám oblížil a toto sme a taký sme <laughs> nejaký ako taký sme nejaký zmekčili a spupušení a, a rozčúlení a nervózení a no, to, to, to, sú, to, je, to je tá nanotechnológia, čo nám je v krvi. Úplne nám ten, tú krv kontaminoval pohanský svet. Už ani nevieme rozlišovať, čo je pravda a čo je polopravda, čo sú lži. A toto, to je bomba najväčšia, ťažko uveriteľná, ale píše sa to tu, nebude už žiadnej smrti, žiadnej nemoci, žiadneho hriechu. Bude vám daný dar väčšného šťastia. Modlite sa za tých, ktorí kvôli hriechu a neposlušnosti stratia akýkoľvek nárok na svoje právo platné dedičstvo ktoré bolo zamýšľané mojim väčšným mocom od počiatku času. Tak povedal to ten Ježiš, či nepovedal to Ježiš? Je to blúd? Či je to pravda? Ja osobne sa prikláňam tomu, že to pravda je. Je mi to sympatické, rezonujem s tým. Snáď to cítite, že nie len, že vám to tu čítam. Sám tomu dúfam, verím a v tejto svetej viere, biblickej a svetej kresťanskej nádeji vás chcem pozbudiť. To je môj zámer týchto vysielaní a ďakujem nebesám, že, a, že mi je dané z tých 3000 kňazov na Slovensku hovoriť úplne otvorene. To je taký luxus, že mal by som na kolenách ďakovať, lebo toto kňazi nemajú. Si predstavte, že by niekto, niekto z kňazov toto chcel rozprávať a pán biskup, joj, ten by ho ten by dostal. Čo tu mám také poznámky? Ešte popri posolstvách máme pár minút. Vraj, keď pán Ježiš zomrel na kríži, a tak prví kresťania nám dali takú vieru a Puštol Pavol to dal do tých listov, že diabol bol porazený, a my sa pýtame, ako že bol porazený, však my tu vidíme kopu čertov, ktorí majú strašne veľkú moc a vplyv a robia strašné zlé veci. 2000 rokov, kde ten, kde... Tak vraj vtedy bol duchovne porazený diabol do jeho hlavného centra, do jeho bunkra, kde velil armádny generál pekelných sín, možno sám Lucifer, bol vpálený kinžal a vyletelo to do ľuftu. Centrum diabolskej moci je zničené Raj smrti Ježiša Krista na kríži. To, tak toto veríme, no ale sú tu malí čerti, ktorí tu malé pekielka snažia sa zasiať a my žijeme v takom stave, tuto som sa dozvedel slovo karanténa, že vraj ľudstvo bolo z toho tisícročného posadnutia démonskými silami a ich obrovským extrémnym vplyvom na ľudskú populáciu. Vraj sme boli daní do karantény, kde je to zlo už nie 99%, ako bolo, ale tak možno 50 na 50%. Karanténa a tuto mám poznámku, karanténov je izolácia, zvýšený zdravotný dozor a lekársky dohľad. Karanténa sa nariadi osobám podozrivým z nákazy, ktoré sa musia podrobiť zvýšenému zdravotnému dozoru. Karanténa spočíva v zákaze určitých činností, pri vykonávaní ktorých by sa mohlo prenosné ochorenie šíriť, prípadne úprave pracovných podmienok, na pracovisku zamestnanca, som sa dočítal v medicínskej literatúry. Je povinná izolácia ľudí alebo zvierat s cieľom pozorovania, či sa u nich prejavia príznaky nejakej choroby. Je používaná na ľuďoch alebo nákladoch, ktoré prichádzajú z regiónov ohrozených epidémiou. Slovo karanténa pochádza etymologicky z francúzského slova karantín, quarantine, neviem, či to dobre vyslovujem, ale to v preklade 40 Označenie obdobia 40 dní, počas ktorých boli prichádzajúci izolovaní na lodiach bez možnosti vrátiť sa ku brehu. Túto procedúru aplikoval v 14. storočí napríklad Dubrovník, ktorý sa tak pránil proti moru. Rovnaký postup aplikovali aj Benátky alebo Marsej tak vraj ľudstvo je 2000 rokov v takejto karanténe duchovnej. Kde je tu dobro a zlo? Je tu aj dar zdravia, aj krásy, a je tu aj nejaká infekcia a nejaké zlo. A z hora nás nebešťania pozorujú na čo potrebujeme samozrejme slobodu. A tí kresťania, ktorí mali obrovské problémy dať slobodu druhému kresťanovi, špehovali ich a nanocovali im to rob, nerob, tak robili základnú chybu. No tak keď sú malé deti, tak rodičia toto musia robiť, že obmedzovať slobodu aj prikazovať, zakazovať svojim maloletým deťom, ale už keď je niekto dospelý, treba mu nechať slobodne, nech sa prejaví pre Boha, a toto nebo nám daruje, máme slobodný čas. Máme tu ponuky aj sveté, nesveté, hriešné, mafiánske, ezoterické. Vše inak katolické. Máte slobodu, či nemáte, tak si užívajte. A ja vám tak radím, aby ste si vybrali z tej ponuky spirituálnej obrovskej niečo, čo je kvalitné, čo je božie, sveté, čo sa páči nebeskému Ockovi v nebi. No s tým cieľom, aby ste si teraz prežili ten život dôstojne, správne, aby ste do tisícročnej ríše, ktorá je pre celé ľudstvo nachystaná, po toľkých útrapách, prajem vám, aby sme sa tam zišli. Ďakujem za počúvanie. S Pánom Bohom.